บุ๊กทูสี่สิบเจ็ดดดสการเตรียมตัวเดินทาง Pripreme za put คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว Moraš spakovati naš kofer อย่าลืมอะไรนะ Ne smeš ništa zaboraviti. คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ Treba ti veliki kofer. อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ Ne zaboravi pasoš. อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ Ne zaboravi avionsku kartu อย่าลืมเช็คเดินทางนะ Ne zaboravi putne č e k o เวเอาครีมซันแทนไปด้วยนะป o น e s i kremu z ซ s u n č a n j เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะ Ponesi naočare za sunce เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ Ponesi šešir za sunce. คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม Hoćeš li poneti autokartu? คุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม Hoćeš li poneti vodič za putovanja? คุณจะเอาร่มไปด้วยไหม Hoćeš li poneti คิชบรันอย่าลืมกางเกง เสื้อและถุงเท้านะ มิสลินาพันตาลอนเ k โ š u l j e čarape อย่าลืมเน็กไทเข็มขัดและเสื้อนอกนะ misli na kravate kajševe s a ค o e อย่าลืมชุดนอน เสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ misli na pidžame, spavačice i majice. คุณต้องใช้รองเท้ารองเท้าแตะและรองเท้าบูท Trebaš cipele, sandale i čizme. คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าสบู่และกรรไกรตัดเล็บ Trebaš maramice, sapun i makaze za nokte. คุณต้องใช้หวี แปรงสีฟันและยาสีฟัน Trebaš češalj, četkicu za zube i pastu za zube.